اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, jedinom, savršenom gospodaru koji zaslužuje da bude ibadetom obožavan ne ga hvalimo zbog njegovog savršenstva, ne mu zahvalimo zbog njegovog savršenog gospodarstva, zbog savršene novog šarijata i savršene sudbine koju je svakom od nas propisao. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo, jer znamo i u to bez sumnje vjerujemo da ako ga Allah uputi napravi put, tome nema zabude. Ako ga Allah u zabude ostavi, tome nema upućivača i neće nikada ući u džennet. Zato iz ljubavi prema gospodaru svjetova, straha i nade, svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini je i nema su druga, i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve seneme Allahom rob najbolji i njegov poslanik posljednji. A zatim počinjemo sa Allahovu pomoć sa pojašnjavanjem, detaljnim pojašnjavanjem nakon uvoda i nakon općenitog govora o vjerovanju sa detaljnim pojašnjavanjem vjerovanja ispravne, spašene, podpomognute skupine ehli sunnata val džemaata. Ovakva predavanja, pogotovo u svom uvodu, malo kad se izlažu, djeluju, izgledaju arogantno. Kao da se hvali čovjek što je na pravom putu, a to vjerniku ne smije biti osobina mi to nismo postigli ničim. Nas se Allah počastio tim. I mi stalno strahujemo da uputu ne izgubimo. I zahvaljujemo se gospodaru svjetova što nam se je počastio. I nadamo se da će nam povećati i zadržati i sačuvati. Ali moraš objasniti. I moraš se trudi da što objedljiviji budeš. Jer pravi put je jedan, tako Allah u Kur'anu kaže. Tako Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem u hadisima govori. Sve ostalo su stramputice koje vode ili u vječni ili u privremeni džehennem da nas Allah sačuva to. I nadam se da nakon tri predavanja kojima smo se detaljno trudili da pojasnimo da postoji podjela umetu koju je Allah odredio i da je tako podijelio da od 73 skupine jedna je sačuvana od zabude na ovom svijetu od džehennema na ahiretu i da je pravi put sadržan u osobinama kojima je opisana ta skupina i da se to može naučiti, saznati, može se pravi put prepoznati, jasan je, kao što kaže poslanik sallallahu anehi ve seneme, terektukum ala mehađetin bejda lejnuha ke naharuha, la je anha illa halik, ostavio sam vas na jasnom putu, čije su dani, noći poput dana, vidljive, svjetle, neće, kaže, skrenu s toga puta osim onaj koji je upropašten, i da je bitno da insan istražuje i uči, počinje mu za Allahom pomoć sa pojašnjenjem detaljnih tačaka iz akide. Uz napomenu da je sva akida sadržana, to smo govorili prije, svo vjerovanje sadržano u šesti imanski ruknova i neispravno je reći šartova. U vjerovanju Allaha, njegove meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i sudbinu, i da ne bi trebalo da se o tome knjige pišu i tomovi pišu i dokazuje i raspravlja da su muslimani ostale na fitri. Da Allah nije odredio drugačije, da se umet mora podijeliti. I da sve ove tačke koje se spominju, kojima se karakteriše ehli sunnet val džemaat u odnosu na ostale sekte, su stavljene u akidu kao posebne tačke, istaknute, samo onda kad se pojavila devijacija po tom pitanju da se objasni šta je to onaj izvorni islam, šta je bila vjera prije pojave te novotarije. I zato se detaljno govori o nekim stvarima, a uopšteno govorilo o drugim stvarima, pa nakon dva, tri stoljeća kad se u tim drugim stvarima pojavilo mnoštvo zabluda i skretanja, onda učenjak isto piše knjigu, pa prenosi od stare uleme detaljan govor o onim prvim stvarima i detališe u drugim stvarima koji su tada aktualne bili. I tako vidimo da u različitim stoljećima učenjaci govore o istim temama, samo o nekima govore opširnije nego o drugima, sa više dokaza, sa više pobijanja šubhe na isto mišljenika, zato što je tad se raširila novotarija po tim pitanjima. Također, bitno je napomenuti da je šerijetska i logična činjenica da se istina ne umnožava, da je istina po svakom pitanju jednaka Makoliko se ljudi razišli po nekom pitanju, istina je jedna. Allah kaže: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili." Ovo je moj pravi put, pa ga sledite i nemojte slijediti pute, to je stramputice, da vas odvedu s pravog puta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pored mnoštva hadisa drugi na crta liniju i pored nje linije. Kraći i kaže ovo je Allaho pravi put, a ovo su stramputice na kojima stoji šetan i poziva u svaku od njih i zatim citira ovaj ajet. Ljudi kad se raziču po nekom pitanju, na primjer boje ovog zida, mogu imati više mišljenja. Neki će tvrditi da je bijelo, neki neka druga boja, neki će reći prljavo bijelo. Ne moraju se nikad složiti, ali jedan će samo pogoditi. Zid ne mijenja boje. On ima svoju boju. To što se mi ne možemo da složimo tačno koja je boja, to je naš problem. I tako svaka druga stvar. Istina se ne umnožava. Potpuna istina je jedna. I zato je neispravno vjerovanje određenih grupacija koje su se prvo raširile i svaka za sebe tvrdila da je samo ona evlicirna. A zatim kad su dokazima kroz nekoliko vijekova potučene, pobijene, poražene, onda su rekli ehli sunnet, u ehli sunnet spadaju tri grupacije. Selefije, Ešarije i Maturidije. I bilo je učenjaka od ehli sunneta, sunnetnija koji su živjeli u takvim sredinama, učeni od takve uleme i koji su tvrdili ovo, bili su ali su imali tu šubhu. Nazivamo je šubha jer je ulema proglasila tako i pobila. I kažu šarijatski dokazi i logika i sve ukazuje da je po svakom pitanju istina jedna. I ne mogu tri međusobno totalno suprostavljene strane biti na istini. Jer se dvije suprostavljene strane međusobno isključuju. Ili ima ili nema. Ne može i biti ne biti stovrljeno. Ili jesi ili nisi. I tako dalje. U, u životu, u stvarnosti. Kad pogledam ubjeđenje tih skupina, po nekim pitanjama kažu ko ovako ne vjeruje nevjernike. je. I onda onaj drugi ne vjeruje tako, nego vjeruje suprotno tome i kažu i on je ehlesunet, i on je pravi put. Nego je pravi put jedan. I to je vjerovanje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba. Zato imamo garanciju u Kur'anu i Sunnetu. I oni koji nastave ta, tim putem, jer ih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radi. Kad kažem pravi put, mislim da mislim na potpunu ispravnost. Ja sam naglasio da ne bude zabune da ehli sunnet kad tumači hadis o sektama kaže moj poslanik sam kaže moj ummet iz muslimani nisu nevjernici time postali će se podijeliti na 73 skupine ostali se nazivaju skupinama grupacijama sektama ali se ne nazivaju i ne smatraju nevjernicima ali onoliko koliko su odstupili od pravog puta, toliko su zalutali. I toliko ih treba pozvati i popraviti i toliko se treba njihovih šubhi kloniti čuvati. I istinu po tom pitanju naučiti. Da ne bi ti bio od onih koji idu ka džehennemu, osim ako te Allah sačuva i spasi. I to je pojašnjeno, čini mi se, na drugom predavanju, ne želim da plaho detalješemo oko toga. Nakon toga šejh počinje nakon što je rekao da je vjerovanje, vjerovanje u Allaha, njegove knjige, meleke, poslanike, sudnji dan i sudbinu, dobra odredbu, dobra i zla, kaže وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Od imana u Allah. kaže od imana u Allah. Dakle, nije ovo cijeli, neće govoriti o cijelom imanu u Allah, neće govoriti o Allahovom postojanju, zatim Allahovom savršenstvu, zatim Allahovom gospodarstvu, zatim pravo na ibadet, jer te četiri stvari čini i vjerovanje u Allaha, te četiri stvari su vezane za Allahovo biće i njegovo pravo, a zatim ono što proizilazi iz toga vjerovanja u Melike knjige i poslanike, nego kad kaže od vjerovanja u Allaha, govorit će o jednoj od ovih stvari govorit o najčasnijem znanju. Najvažnije nauci. Temelju svih temelja. Govorit o Allahovom biću, ne s aspekta njegovog postojanja ili ne postojanja ili svi vjeruju, nego s aspekta njegovog savršenstva. Govorit će o Allahovim imenima i osobinima. O tome ko je Allah. O tome šta ljudi mogu znati o svom gospodaru. Nauka se je po nekoliko parametara. Jedan od njih je korist koju prouzrokuje. Drugi je ono o čemu se govori. Ima li išta vrednije od Allaha? Pa je znanje o Allahu najvrednije znanje. I temel svih temelja. Najkorisnije s aspekta čovjeka, jer je greška u njemu najraširenija i najopasnija, je vjerovanje u Allahovo pravo, pravo na ibadet. Zato smo potrošili godinu i pol dana objašnjavajući knjigu Tevhida. Ali to je stvar ili jedna od stvari koja proizilazi iz temena koji se zove Allahovo savršenstvo. Jer Allah da nije savršen ne bi imao pravo da bude obožen. Pa je ovo temelj svih temelja. Vjerovati i znati ko je to Allah, ko je gospodar kojeg obožavaš. Kako da znam nešto o njemu. Da li se može znati nešto o njemu? Da li mogu saznati više? Kako ispravno vjerovati ono sam obavješten? I šeh je zbog toga napisao ovu poslanicu prije svega i najveći dio poslanice govori o tome, pa kaže od i vjerovanje u Allah, el imanu bima vasafa bihi nefsehu fi kitabih. Vjerovanje u ono čime se Allah opisao u svojoj knjizi i čime ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pod šarijaskim uvjetima koje je kasnije spomenuo. Jer svi kažu da vjeruju. Svi muslimani kažu da vjeruju u Allaha i kažu da vjeruju u Allaha. I znaju da kad neko bi rekao da ne vjeruje Allahu, da bi izašao iz vjeritima ali činjenično stanje nekih ljudi koje se očituje u njihovom ubjeđenju koji oni pokazuju šire, govori suprotno tome. Allah subhanahu wa ta'ala obavijesti o sebi, a nikoga od njegovih stvorenja vidio ni. I on je apsolutni gaj. I postoji u stvarnosti, jer mi vjerujemo u Božije postaje, ne da je to nešto zamišljeno nego da zaista postoji. A nema ništa, vraćo moja, da postoji, a da nema neke osobine. Pa i samo postojanje je osobina. Pa Allah o svojim osobinama obavijesti svoje robove. I onda dođe neko od robova i tu informaciju prilagođava svom razumu. Prepravlja, šminka, uređuje, dorađuje ne može, ne želi, ne smije da je prihvati onako kako je došlo. A mi znamo da neke stvari možemo saznat na dunjaluku na dva načina. Da ih vidimo ili da nam neko opiše tako što će uporediti sa nečim što već znamo. Tako znamo kakva je stvar. I treća stvar je ono što nismo nikad vidjeli, i što ne, ne, ne imaš sebi slično. A to je gajb. I to se ne može ništim uporediti i ne može se kakvoća tvoga, nik, toga nikako shvatiti, zamisliti, pretpostaviti, jer ga niko nije vidio. Nego se u to može i mora vjerovati onako samo kako je došlo. Sa onoliko informacija koliko raspolažemo, ni manje ni više. I ne može se dokućiti kako će toga, suština toga. To je Allah subhanahu wa ta'ala i stvari ga ima. I zato svi ovi koji su pogriješili Allahovom vonom i dozvolom i htjenjem, po pitanju Allahovih osobina, svi vjeruju u sirat čupriju, a ne znaju kakva je tako. Vjeruju da je tanja odlake, oštrija, osamlje, klizava, da ima kuke, ali ne znaju šta je to. Kako to je? Ne mogu je zamisliti nikako kažu ne moramo zamišljati, ne trebamo zamišljati, što god zamislimo, nema takve čuprije na ovom svijetu. Tako isto vjeruju Allahu u vagu, vjeruju u haut poslanika sallallahu alaihi wa sallame i druge neke stvari. I kad ih pitaš zašto tako vjerujete, kažu to što je to gajba. Ne možemo to dokučiti. Ne možemo to shvatiti. Ne možemo to s ništim, ništim uporediti. Ne, ne, ne postoji ništa tome slično. Odlično. Tako isto vjernik mora da vjeruje po pitanju svakog gajba. Pogotovo ako je u pitanju gajb za kojeg znamo i koji nam u Kur'anu za sebe napomine i kaže lejse ke mitne i šej, njemu ništa nije slično. Ništa nije kao on. Možemo samo da vjerujemo i moramo da vjerujemo, jer je to Allah govori, ne govori neko stvorenje. Prvo moramo da vjerujemo ono što nam se kaže, drugo moramo i možemo da vjerujemo samo u neku informacija i onako kako nam je preneseno, kako nam je došlo. I zato kaže od vjerovanja u Allaha, od vjerovanja u Allahovo savršenstvo, je da vjeruješ u ono čime se je Allah opisao u svojoj knjizi ili čime ga je opisao Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme u sunnetu. Kako sad ovo? Je li Muhammed aleyhi sallam vidio Allaha? Ispravno mišljenje da nije. Ni na ahiretu. Pa kako on može opisati? Zato što ga Allah opisao. Zato što Allah za Muhammeda sam sam i njegov govor ovjeri kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيمُ On ne govori po hiru svome, se to objava koja mu se objavlja. Kome objavlja? Allah. Opet Allah o sebi govori ili u knjizi svojoj Kur'anu ili na jeziku svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa I zato se u taj gajb vjeruje i ne sumnja i u taj haber se vjeruje onako kako je prenesen, bez dodavanja do sumnja. Bez pokušaja da shvatimo nešto što ne možemo ništa ništim uporediti. Pa samim timom ne možemo ni shvatiti. Jer ničemu nije slično. Kako god ga zamisliš, nije tako. Ako zamišljaš neku pozitivnost, kaže se nije takav, nego je neuporedivo veći i bolji od toga potom. I o tome ćemo ako Bog da govoriti. Šeh prije nego što će početi govoriti o nekim Allahovim osobinama i to će biti tema naših predavanja za Allahov pomoć u nekoliko rečenica objašnjava pravila vjerovanja Allahove osobine, jer to je bitno i najbitnije da razumiješ te osobine koje su došle. Kaže vjerovanje u ono čime se Allah upisao, ne spominje imena. A mi znamo da je vjerovanje u Allahovo savršenstvo. Drugim riječima, vjerovanje u Allahova najljepša imena i potpune savršene osobine. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje biće koje je odvojeno, nije pomiješano sa stvorenjima, iznad svega stvorenoga bdije. I to biće je nešto najljepše što postoji u postojanju. I to bit će opisano osobinama brojnim. Neke od tih osobina nam je Allah spomenuo u Kur'anu ili sunetu, neke uopšte nije, ne zna niko. I to bit će se samo, Allah se sam, bez da ih kod drugi tu interveniše, jer nemoguće da se upliče, nazvao brojnim imenima. Koliko imena? Allah najbolje a ne samo 99. Brojnim imenima. Sigurno više od 100. A pa Allah zna koliko. Svako od tih imena nije samo znak za biće kao što je to kod ljudi. Ime i prezime ukazuju da je to taj čovjek. A značenje imena i prezimena, bilo pozitivno ili negativno, nema nikakve veze sa njegovim stvarnim osobima. Kod Allaha uzvišenog imena ukazuju na osobinu ili više njih, a svaka od tih osobina je potpuna, savršena. Pa esenija je ime. Kod nas se prevodi. A to već nije ime, to je pojašnjenje. Onaj koji sve čuje. Pa iz riječi esenija mi zaključujemo da Allah čuje i da to nije, taj, to nije ograničeno, nego da on baš sve čuje. I to je ta osobina koja se izvodi iz Allahovog imena Es-Semir. Tako isto Al-Basir, onaj koji sve vidi, pa mu je osobina da vidi sve. I ne smije da, da čovjek za sebe kaže da vidi, jer je to u domenu ljudskih mogućnosti i to nije nikakvo poređenje sa Allahom. I nećemo zbog toga što čovjek vidi negirati Allahom da vidi kao što su neki uradili po drugim osobima. Kako bi pobjegli od poređenja. Kakvo poređenje između savršenog i nepotpunog? Između potpunog u svakom smislu i manjkavog u svakom smislu. Poređenje je nemoguće. Mi znamo kod ljudi, i kod životinja, kad pripišemo nekom od njih njihovu osobinu, da je to kako njemu doliko i završeno. Pa kad kažemo da slon ima snagu i da mrav ima snagu, nikome ne naupadne da je to jednaka snaga. Nego mravo mravlije, a slonovo, slonu nadalko kako njemu doliko. I ljudska snaga je tipična čovjeka. I kad kažem da je Allah al-Qawi, snažni, on je beskrajno snažni. On sve može. I to je onako kako njemu je odluka. I to je jasno onome koga je Allah zadržao na oputi. A ovako proste stvari su i tekako nejasne mnogim ljudima koji su dio našeg umeta, umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve I bježe od toga da Allahu povjeruju jer neće da Allahu pripišu ono što sam sebi pripisuje. Pa je vjerovanje u Allahovo savršenstvo, vjerovanje da Allah ima najlepša imena i da više od toga nam je spomenuo svojih osobina, jer se ne, iz svake osobine ne izvodi ina. I da je, su imena ona kojima se on nazvao, bilo u Kur'anu ili svoga poslanika se sam obavijestio, nije mu poslanik dao neko ime, nije mu Džibril dao neko ime, nego je ime ono što je Allah obavijestio da je njegovo ime. I Allahova osobina je ono što je Allah obavijestio, bilo u Kur'anu i sunnetu, da je to njegova osobina. A mi možemo još iz nekih Allahovih dijela da obavijestimo o Allahu, bez da govorimo da su to i Allahova imena ili osobina, nego to je tako, znamo, Allah to radi. Pa je to još šire u odnosu na Allahova imena i osobina. Pa smo ovdje već spomenuli nekoliko pravila pravila kojima se razumije ispravno vjerovanje u Allahovo savršenstvo. Da vjeruješ da Allah ima imena puno, o nekima nas je obavijestio. Da nije Allahovo ime osim ono čime se Allah nazvao, kako se Allah nazvao. Niti Allahova osobina osim ono čime se Allah opisao. Da se Allah opisuje u svojoj knjizi direktno ili drugom objavom koju on objavlije u sunetu. Pa postane se samo obavijestio o njemu i da se mora vjerovati Allahu i poslaniku kao što vjerimo Allahu i poslaniku. Da kad čujemo neko ime i osobinu, bez obzira koliko to nam bilo čudno, mi moramo vjerovati da je to tako. Makar ne mogu li zamisliti, jer ne moramo sve zamisliti. I naš razum je i tekako ograničen. Ja često spominjem prost primjer, da ne idemo daleko. Da neko kad nam pokuca na vrata, mi pitamo ko je. Kad nam telefon u našem džepu kojeg makar držali pored srca, zazvonim i moramo da otvorimo da vidimo ko je. Ili ustavimo melodiju, posebno da prepoznamo na osnovu nije ko je, ne znamo. Možeš biti odmah iza vrata, ali ne možeš da dokučiš pola metra s druge strane šta je. A da dokučiš svojim razumom kako to izgleda ne odu bila Allah i kako, kakve osobine ima Allah koji je daleko, najdalje od svega svojim bićem i koji je apsolutni gajb iako je najbliži nama i bliži od nas svojim osobinama. To je nemoguće. I zato šejih ovdje spominje osobine, a odmah komentatori kažu nije spomenuo imena. Zašto? Zato što, braćo moja, pored Džehmija i Maltezila, koji su rijetki veoma, koji su kao grupacije iščezli, a moraju ostati tragovi. Svaka sekta koja se pojavi ostaje tragovi, ostaje i pojedinci koji nose makar to ove današnje devijacije po pitanju Allahova savršenstva, po pitanju vjerovanja u Allahova imena i osobina, vjeruju u Allahova imena. Ali se sa ehli sunnetom, sa sljedevnicima pravog puta razilaze oko Allahovih osobina iz jednog razloga, a to je također pravilo. A to je što su oni dali prednost razumu nad objavom. Pa kažu, prihvatamo ono što možemo shvatiti, možemo a odbijamo ono što razumom, sa razumom se ne slaže, nije ostvarilo. Što ne možemo da dokučiti. Pa im se odba, onda objasni dvije stvari, proste. Prvo da moraš vjerovati Allah. Drugo da je to gajb. A u gajbu se vjeruje, kako sam rekao. Nije niko vidio, ne smije se ništa uporediti, znači samo onako kako je došlo. I da tu razuma samim tim, razum nema mjesta nikako. Upletanje razumsko, tu je zabranjeno. Jer koliko god da kontaš, da misliš, da domaš, ti ništa skontati ne možeš. To je iznad naših mogućnosti. I zato nije dozvoljeno razum, post, razum postaviti kao sudiju, da sudi šarijaskim tekstovima ovo, hoću prihvatiti, ovo neću. Jer Allah subhanahu wa ta'ala upravo kritikuje religije koje su skrenule prije nas, da su jedan dio knjige prihvatile, prihvaćali, a druga i drugi dio je Pa zbog toga što je vjerovanje u Allahova imena kod tih prisutnih bilo ispravno, a u osobinama raširene greške s jedne strane i zato što svaka osobina automatski ukazuje na ime ili svako ime ukazuje na osobinu, a ne svaka osobina na ime, pardon, i nekih drugih razloga šejh se ovdje zadržao na opisu i nije spominjao imena. A mi znamo i napominjem da bez vjerovanja Allahova imena nema vjerovanja Allah. Kaže vjerovanje u sve ono čime se Allah opisao u svojoj knjizi i čime ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kako? Svi kao da vjeruju. A razlika je. Ehli sunnet potvrđuje mnogo osobina. Svaku osobinu koja je došla u Kur'anu i sunnetu i koju nauči makar pred kraj svog života, on je otomanski vjeri. Nije mi bitan je to 114 ili 256 redni broj te osobine ili ima uopšte redni broj. To mi uopšte nije bilo. Sve što saznamo o Allahu, da se Allah opisao, vjeri. I moram da vjerim. Jer vjerim Allahu. Allah je to rekao. Poslani se sam koji ne govori po hiru svome, na svom tom obavještava. To je istina. Dođu drugi koji za sve tvrde sve vas unet, mi vjerujemo u sedam osobina. Vjerujemo u sva imena, a do sudina vjerujemo u sva osobina, u sedam osobina, jer zna to razum ukazuje da one moraju biti. Nema kada Boga bez tih osobina. Nema Boga koji govori neistinu. Također. Allah ga vijestio više od sedam. Otkud to? a kažu vjeruju Božija imena i osobine. I drugi kažu mi vjerujemo 14 ili 21 ili više ili manje, ili vjerujemo u osobine bića, ne vjerujemo u osobine dijela, dijeli, pa izbaci 20-30 osobina otomanski, a vjeruju ostale i tako dalje. Da bi vjerovanje bilo, vjerovanje mora biti ispravno, jer činjenica je da je postoji neispravno, jer zato pričamo ovim. Svi kažu da vjeruju. A suština je različna, rezultat je različan. Piše ti knjigu Allahu imenima i osobinama i potvrdi Allahu imena i sedam osobina. Drugi piš isto tako tvrdi i kaže uvodno mora se vjerovati Allahu imena osobina ko ne vjeruje nije vjernik i tako dalje i potvrdi 14 osobina. Treći kaže vjeruje u svaku osobinu. Ko je upravo? Kako zna da je ispravno vjerovanje? Imaju pravila. Da bi vjerovanje bilo ispravno, onako kako je Allah objavestio i kako hoće od nas da vjeruju, moraju se ovaj sačuvati ili kloniti četiri stvari. Kaže, vjerujemo sve što je Allah, time se Allah opisao, jer čime ga je poslanik sam sve opisao bez 1, 2, 3, 4. Bez tahrifa i bez ta'atira i bez tekifa i bez temfira. Šta su ove stvari? Tahrif je iskrivljivanje. A ta'til u jeziku znači negiranje, pražnjenje, kvarenje i tako to. Da nešto ukloniš, nestane. Negiraš. Po pitanju Allahovih imena i osobina postoje ljudi koji kažu ne, Allah nema to osobina, ja uzubim Allah, iako ona je došla u Koranu ili sunetu. Ili postoje ljudi koji kažu Jeste Allah je rekao i opisao da on ima ruku, ali nije to ruka. Nije on htio to reći. To je moć, to je pomoć, to je davanje, to je obskrba. Jer sad ruka simboliš, te, simbolizira te stvari. Rukom se daje, rukom se kažnjava, rukom se... Tako. Prvi su uradili ta'ati. I onaj ko se drzne i kaže ne, nije tako, a došlo je u i Sunnetu, jasno taj nevjernik ali su našli sebi izlaz drugi, pa drugačije se izražavaju. A drugi su uradili ono što, čime se oni ponose i hvale i obavezno u svojim knjigama i spjevovima o vjerovanju kažu sve što ti kaže liči na poređene sa Allahom i Allaha za stvorenjima, ti to kaže protumači. Zovu to tumačenje. A ono je u suštini iskrivljivanje. I šeh nije spomenuo te vidi kako se oni hvale i ponose time, nego je spomenuo tahrif. Tahrif znači skriviti, a tevil znači protumačiti. Zašto? Zato što se stvari mogu bukvalno shvatiti, doslovno prihvatiti ako su jasne, ili se mogu protumačiti. Inače, u životu govorimo stvari. O rečenicama, o govorima, o informacijama. Pa to tumačenje, ako već nisi, nije jasno direktno, ako nisi bukvalno uzeo, ako nije samo po sebi jasno i tome slične stvari, može biti ili ispravno ili neispravno. Može biti u skladu sa kontekstom ili izvađen iz konteksta. Jer nije svako tumačenje ispravno. A riječ tevin u arabskom jeziku znači protumačiti nešto. Pa se tefsir u početku, islamska nauka u tefsiru zvala tevin na oko tevil. Tevil znači vratiti nešto na osnovu, onako kako jeste, izvodno. Ili vratiti stvar tamo gdje one zaista pripadaju. Što opet pohvala se u, u jeziku. Tevil znači protumačiti, skrenuti neko značenje sa onog što, što je na prvu ruku se shvata i protumačiti da se ne odnosi na to nego na nešto drugo, A je ovo treće, ako ima dokaz, onda je ispravno tumačenje, ako nema, onda je neispravno. I postoje stvari koje se tevili, ali to nisu osobina Allaha. Postoje ajeti koji na jednom mjestu, kako samo njega pročitaš, dobiješ neku informaciju, a onda pročitaš dva, tri ili jedan drugi ajet koji pojašnjava ovaj prvi, nešto se odnosi. Pa kad sabereš taj ajet i onaj drugi ili više njih, onda dobiješ stvarnu sliku što je Allah htio tim propisom. To se zove ispravno tumačenje. I dokaz da je ovo tumačenje ispravno su oni ajeti koji pojašnjavaju ovaj prvi. To je dokaz. I ima takvih primjera u Koranu puno. I u šerijetu. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori onima ženama koji se mogu, koje se ne smiju ženiti, spominje i navodi mahreme, i kaže dozvoljeno vam je sve ostalo pod uvjetima. U suri Nisa. S obzirom da je više ženstvo propis u islamu i prisutno čovjek može imati jednu, dvije, tri ili četiri žene po sredinskim uvjetima, postavlja se pitanje da li je dozvoljeno ženiti ženu i njenu tetku. Odgovor je nije. Kaže, kako nije kad ne spominje se to tamo u ajetu? Da, ali se spominje u vjerozostavnom hadisu. Da je poslanik sallallahu a nehi sallam zabranio da se sastavi žena i njena tetka. Ili obratno. I zato ovo je dokaz kojim smo protumačili onaj ajet i na one propise u ajetu dodali još jedan izuzet a da neko dođe i nako proizvodno, ko što je kod nas kaže, ne smije se ovo kone, ne smije ono, tamo, amo, to se zove pro, pogrešno tumačenje. E zato nemamo dokaza u Koranu i Sunnetu. I tako je u drugim stvarima. I zato šeheh ne kaže bez tumačenja. Jer se tumačit može ispravno razumjeti neispravno. Ne kaže bez iskrivljivanja ili negiranja. Dakle, javili su se ljudi prvi koji kažu vjerujemo samo u Allahova imena, I ne vjerujem da Allah ima osobinu, je. I ulema ih je proglasila nevjernicima, zindicima, otpadnicima. Zbog te i još nekih drugih stvari. Javili se nakon toga ljudi, kažu ne, mi vjerujemo, moramo vjerovati da je istina ono što je Allah rekao. Ako je rekao ruka, on je rekao ruka, ali ne misli se time na ruku, nego na moć, na pomoć, na davanje i tako dalje. Pa su pobijeni šarijetskim dokazima da se tako ne smije. Onda se jave treći i kažu, ovi drugi kažu, mi smo pametniji od Selefa. Allah garantuje da Selef da će učenetu. To je nemoguće biti pametniji od Selefa. O tome sam govorio prošli put. Nego Selef mora da je bio pokorniji u smislu da su oni predavali. Ne su oni kontali ništa. Oni su vjerovali, Allah rekao, ruka jest, vjerujemo mi u tekst ruka, ali ne znamo šta znači. Pa i mi kažemo ćemo tako da vjerujemo ko Selef. I podvadio u Selefu nešto što nije njima. Njima svojstvo. Mi kaže, vjerujemo da postoji riječ ruka napisana, jed, u Koranu. Nećemo reći da je to nije ruka, a nećemo reći da jeste ruka. Niti ćemo reći da je to moć pomoć. Samo ćemo reći, vjerujemo da postoji rečenica ruka. Rečenica lice. Rečenica ova ili ono. Allah subhanahu wa ta'ala. Kao gajb upoznaje sebe sa svojim stvorenjima, predstavlja se svojim stvorenjima, govori o svojim osobinama. On bira riječi. A ima li iko da se bolje od Allaha izražava? I kaže za sebe da ima lice, da ima oči, da ima dvije ruke i druge osobine. I dođu ljudi i kažu, nama je obavezno samo da vjerujemo u R, U, K, A, u slavu. To je, kaže, najpametnije, najkulturnije. To je spoj između kada dvije krajnosti, to je sredina. Iz ovoga, braćo moja, nevezanost za temu, moram malo ono izaći, se izvodi jedan bitan zaključak. Sredina nije bit između dvije zablude, nego je sredina bit po šerijetu između svih zabluda. Jer nekad po jednom mišljenju ima pet, po jednom pitanju ima pet mišljenja, pa je sunet, na primjer, u sredini, a dođe, ovi su totalno zastranili, i dođu treći između stanu i kažu nismo srednji put, nismo između ovih i onih. Nije to pojem. Sredina je vjerovati kako je Allah objavio Muhammedu sallallahu alaihi wa A ne nešto od sebe, kontakt, hajmo mi pobjeći, ne budemo i s ovim i s ovim. I ulema kaže, ovo je upravo negiranje. Ovo nije iskrivljivan, ovo je negiranje. I ti ne vjeruješ. Allah je kad je rekao ruka, htio je da vjeruješ da on ima ruku i ti kažeš nije ruka, neću reći ni jeste ni nije ruka, neću reći bilo šta, ne znam šta je. I ovo je gore, kaže od tumačenja, zato što potvaraš poslanika Muhammeda Sunsa. Ashabe kao najbolje skupine i sve muslimane da su neznalice u on, po pitanju onoga u čemu ih je Allah obavijestio. I to je negiranje. Da bi bilo ispravna vijest, evo bilo što ja poručim tebi ili neko ti je zavijesti, da bi vijest bila ispravna, mora biti u skladu s onim što je on htio da prenese. Obavijesti to nekoj informaciji i ti odeš i kažeš, on je rekao da je tako, ali nije tako. Ispravio poruku njegovu nisu. Ili dodaš nešto, iskriviš, promijeniš. U oba slučaja ti nisi vjerovao u ono što ti je rekao. Ti nisi prenio poslanicu. A Muhammed Ali Selam je povjerovao Allah i prenio njegovu poslanicu. S druge strane, nije dovoljno samo uzeti tako je bez još nekih ograničavanja. Pa kaže min gajri tekifin vara temsin. Bez određivanja kakvoći i bez poređenja. Zašto? Bel yu'minuna bi ennehu subhanahu neise ke mitnehi še'un wa huva sami abasir. Jer vjeruju da je on nije kao što sebe kaže, nemu ništa nije slično, a on sve čuje i sve vidi. I ovo je parola, ili su nete oče cijeli ajet, ne prvi dio, niti drugi dio. Jer su skrenuli oni koji su skrenuli, zato što su vjerovali u jedan od ova dva dijela. Pa jedni kažu, njemu ništa nije slično i svaka osobina kojom se čovjek opisao, ili nešto stvorenja, mora se Allahu negirati da mu ništa ne bilo slično. Nije istina. Nego je svakako kome dolikuje. A drugi kaže, on sve čuje, on sve vidi, a i mi sve čujemo i sve vidimo, znači ne uzu bila njegov sluh vidje poput naših. Što također nije isto. Jer jedan dio ajeta pojašnjava drugi i zabranjuje da se ovako protumači, kako sam spomenuo. Pa ako kažemo njemu ništa nije slično, automatski smo negirali svaku sličnost. I poređenje. I onda kad šta god da potvrdiš od osobina, ti već vjeruješ da mu ništa nije slično. I nema mogućnost da upadneš u poređenje. Jer oni koji negiraju bježe od poređenja, bježe od kufra. A to što je poređenje kufr, nevjerstvo. Nema mogućnost da upadneš. Nego si već i potvrđuješ mu samo ono što je on subhanahu obavijesti o sebi, pa kao što kaže da čuje i vidi, ja znamo da stvorenja čuju i vide i nema miješanja i brkanja po pitanju toga kad kažeš da slon čuje i vidi, nikom ne naupade da čuje i vidi kao što čuje čovjek i vidi, tako i po drugim pitanjima, još preče je da onaj kome ništa nije slično, kad čuje i vidi i ne čuje i ne vidi kao bilo ko stvorena, nema poređenja, pa mi kao što negiramo i zabranjujemo tumačenje pogrešno, iskrivljivanje ili negiranje, jer se mora Allahu vjerovati poslaniku, također tu zabranjujemo poređenje jer znamo da nas je Allah povijesti o sebi da njemu ništa nije slično. Lem yekun lehu kufuvan ahad. Ništa mu nije ravno. I drugi ajet o kojima ćemo govoriti kasnije ako Bog da. Isto tako zabranjeno je uplitat se u gajb preko informacije ili granice koja je postavljena. Pa dođu ljudi i kažu, ja Bože sačuvaj da poredim Allah stvarenjima. Ja samo kažem malo analogiju koristi na osnovu Allah, Allah je dao stvarenja i kroz njih možemo da spoznamo što je pravilo šarijasko, nešto od Allahove osobina, ali ne sve. Pa kad vidiš lepotu Allaha u stvaranju, imaš pravo se pitaš i zamisliš kako je tek lijepo onaj koji je sve to stvorio. Kad vidiš koliko velika neka stvorenja imaju poput Arša nebesa, koliko je tek velik njihov gospodar, koliko je moćan onaj da to stvori. Ali oni to zloupotrebljavaju tu stvar i prebacuju na drugu i kažu, nećemo kaže reći da je Allah ićemo sličan. Ali ćemo reći da je Allah ne uzubila sedam predova svoje dužine. Svaki kažu čovjek, njegova dužina svakog čovjeka je njegovih sedam predova. Mnogi će se kasnije mjeriti kućka dođe. E pošto je kaže, neću reći koliko je Allah, toliko kilometara, toliko ovo, samo ćemo reći da je on neuzu bila sedam predova, ako što ja govori. Ili ćemo reći Allah je širok koliko je dug, jer njemu ništa nije slično i neku vid kakvoće uradio. Razlika između znači poređena i kakvoće odrađivanja je to što nisi uporedio ni s čim, ali si rekao Allahu nešto o čemu pojma ne imaš. I prekršio si najveću zabranu, to je govor Allahu bez nema. Što vodi ka širku i svakim kom drugom dalaju. Pa kao što ne poredimo, tako i kakvoće ne odrađujemo, jer Allahu znamo samo ono o čemu nas je naš gospodar obavijestio, i znamo da kakvoća postoji, ali mi je ne znamo, jer je to gaj, a mi stvari shvatamo i kontamo tako što ih upoznamo, ili nam neko ih uporadi, ili budemo obavješteni o nečemu, pa samo možemo tako da, da vjerujemo kako smo čuli, a ne da se u dalje, jer nemamo više informacije o tom pitanju. zašto moramo ovako vjerovati. Ovo je tek pola teme, pa ćemo morati ako Bog da sljedeći put nastaviti. Zašto baš ovako? Zato što Allah, kad šalje poruku, informaciju, radi da se ona shvati i prihvati i primijeni. Svaka od ove četiri stvari mijenja nešto. Allah kaže da nije ničemu sličan i onda nas obavijestio o mnoštvu imena i osobina. I mi znamo da svaka ta osobina je onaka kako njemu deluje. Nismo vidjeli Allaha ni njegovo biće, ni vidimo njegovo djelovanje kad djeluje, kad obskrbljuje, kako obskrbljuje, na primjer, kako dostavlja rizik ili neke druge stvari, kad liječi, kako to on liječi, mi to ne vidimo. A to su osobine. Stoga niti možemo određivati kakvoću, a postoji kakvoća. Nego i mi ne određujemo, ne pojašnjavamo, ne zamišljamo. I ako bismo određivali kakvoću, izašli smo, bismo iz okvira onoga. A pogotovo ne smijemo ga uporediti sa stvorenjima, jer znamo da njemu ništa nije slično. Također, ako je Allah obavijestio da nešto, neku osobinu ima ili da nešto radi, to je istina. Ne smije se ni negirati, ne tumači tako da ti izba, izvadiš to iz konteksta i skreneš s puta i na kraju dobiješ neki rezultat koji je suprotan informaciji koji su od Allaha dobio. Jer Allah istino govori. Allah se najljepše izražava i Allahu se mora vjerovati. Također i nego poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve Zato što ih posle spomni neke stvari koje mu pojašnjava ovo u praktičnom smislu, ali mi ćemo to ako Bog da sljedeći vers molim Allah subhanahu wa ta'ala da se uputi napravi put i poveća nam uputu, da nam poveća znanje o njemu i bogobojaznost, da nas učvrsti na pravom putu i usmrti na njemu, da nas proživi sa onima koji su na istini, da nas uvede u džene crčva od džehennema. Amin. Alhamdulillahi rabbil اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهدى